Awit, Kabanata 4 Sagutin mo po ang aking pagtawag, O Diyos na aking kalasag. Sa kagipitan ko, ako'y iyong tinulungan, kaawaan mo ako ngayon, dalangin ko'y pakinggan. Kayong mga tao, hanggang kailan ninyo ko hahamakin? Ang walang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin. Dapat ninyong malamang itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya, Siya'y nakikinig. Huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Sa iyong silid, pag isip at ikay manahimik. Nararapat na handog, inyong ialay, pagtitiwala niyo'y kay Yahweh ibigay. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw, O Yahweh, ang totoong mahabagin. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin.